Nuk ka mua jo aty poshtë, po kafen ma bën të mirë ama, si ta. A, kafen e bën të mirë vërtet. Shumë e mirë, kjo është kafe popullore tironse, e bleme në një vrimë në mur atje. Ai vëndi si vrimë në mur më duket mua, po... Mu më tremb ai, ai burri që është zakonisht atje e ke parë ti, atë seriozin që vetëm rri shikon televizorin. Ai ka gjithmonë një vënd të përcaktuar. Po, po ky që këndonte? Si e kishte ai si vëllai? Nuk e di pra. Ej, kush nga juve e di? Është njëri që këndon te ato stacionet BBF neve. Zakonisht nuk i shikojmë, por uh, aty ku shkojmë blejmë kafen, është një është një grua që ka një dyqanëz të vogël aty poshtë që mbledh Bjonde. këta çunat e vjetër të lagjes. Një e bojalesh, kështu po ë është njëri që na del gjithmonë çdo ditë që shkojmë ne atje të marrim çik kafe. Ë, është njëri në televizor te BBF-ja Si ka ajo kënga? Si fillonte ajo? Me kurbetlinjtë është, me këtë që ka dalë te porti i Vlorës atje i kalon gjithë me radhë atje ku i pret. Ja, rrova. Le të vijnë kurbetlinjtë, ë? Kjo është. Ja, ashtu. Po e gjetët atë na na dërgoni një çik emrin e këtij këngëtarit se neve neve jemi tashmë tifozë të tij, por edhe unë dhe Altini, vetëm që nuk ia dimë emrin, quhet E nuk e dimë si quhet. Është 069 20 84 436, nëse do të na dërgoni mesazhe për ditën e sotme 069 20 84 436 kështu si pa e kuptuar duke rrufitur pak kafe e duke mbllaçitur ca fjalë për mëngjes e kemi nisur Dita zë fill emisioni i mëngjesit që transmetohet çdo ditë këtu në Radio Rock 104.6 MHz Ore, ma kujtoi Taku sot prap atë. Çfarë tha Taku? Atë punën e thithkave të TV Toskanës. Pra, po, po, po, po. Akoma nuk e kupton. Po ne shpjeguam të tjerë. Dhe se nuk është duke dëgjuar. Po, varia se burrë burrë në në lidhje serioze, ç'mund të presësh? Nga ai i ka fol fol me të shoqe. Mos fol fare me të. Po dëgjoni Dita zë fill, ora 7 e 24 minuta, sapo e kemi nisur në këtë mënyrë programin e mëngjesit, çdo mëngjes do të jemi këtu, kemi ca tema interesante për të parë, një botim të parlamentit shqiptar i cili i kushtohet tërësisht zonjës Zhozi, Gjithashtu nga uh, gazeta Shqip sot në qoftë se do të vini re, një tjetër zonjë uh, simpatike. Simpatike. e kështu, ajmo, është Majlinda Bregu, ministre e intergrimit. Po. Ë, shumë grim ka. Shumë intergrimit. Kemi nga parodistët e Vlorës, të cilët mendojnë se nuk kanë kujt t'ia lënë uh, fatin, fat uh, stafetën. Stafetën. Sa, e çfarë kanë këta të shkretën, po. Ambasadorët Berisha tërhiqet përballë Bamir Topit. Ky është një nga lajmet e tjera. Do shikojmë edhe ca gjëra humori gazmore. Në fakt, ta them një të vogël të ndyrë fare. Okej. Okay. Shkon njëri në një spital për të bërë synet dhe kur zgjohet e vunë në gjumë kështu me mm -hmm. operacionin, domethënë me narkozë, zgjohet shikon që ka një begati këngën se do e fusësh direkt pas saj, po. Gati. Ka një grup të tërë doktorësh që i rrin sipër kokës. Edhe u thot, "Ç'ka ndodhur? Ç'ka ndodhur?" I thon ata, "Na fal bir, thot, po kemi frikë që ka ndodhur një ngatërresë e madhe. Në vend që të të bënim synet neve, morëm dhe të ndërruam seksin." Un uh, jam bashkë me Altinin, Blerina është duke u ngjitur lart në momentet që flasim. Gjithmonë me vonesë Blerina, si do ia bëjmë kësaj? Si do ta disiplinojmë? Shpresoj që ti jesh duke dëgjuar se nuk ta them dot në sy. do kalojmë te ky lajm interesant që ka të bëjë me Topallin, ha? Se nuk e di pse më pëlqen ta lexoj çalon, ta lexoj vet. Kryetarja e parlamentit publikon fshehurazi revistë me 41 foto të saj, strukturat e kuvendit nuk janë në dijeni. Dhe ideja është është cilësuar si botimi zyrtar i legjislativit shqiptar me synim hapjen e një dritareje të re për veprimtarinë e kuvendit. Por në fakt ka rezultuar e kundërta. Tribuna e Kuvendit, revista më e re e përgatitur nga shërbimi i botimeve parlamentare, nuk është gjë tjetër veçse një reklamë fund e krye për kryetaren e Kuvendit Jozefina Topalli. Aq sa në këtë revistë 48 faqeshe që i ngjan një albumi të vetë kryetares, Nuk sheh gjë tjetër veçse 41 fotografi të Topallit. Shumë interesante Blendi, ëh, nga 48 faqe që ka revista, 41 janë foto të të Jozefinës. 48 faqe, 41 fotografi. Po, 41. Mund të kishte pasur edhe 4 fotografi për faqe. po, 41 foto. I bie që të ketë 160 fotografi. Dhe e, të Topallit, fjalime të mbajtura po nga ajo e fundit, gjatë turrit të saj në Shqipëri, gratë për gratë, si dhe një veprimtari krejt të cunguar të kuvendit shqiptar e përmbledhur vetëm si uh, nisëm lesbike me thënë drejt. Gratë për gratë. Ne ç'kemi me gratë që në mëngjes, ë? Ne me gratë kemi, me këtë kemi. Me gratë keni punën. Po, ti çfarë ke me Xhozin? Çfarë po shqetëson me Xhozin? Është revista më e fundit Tribuna e Kuvendit. Ka 48 faqe, 41 faqe janë vetëm fotot e Xhozit. Po tani kjo do jetë kush zakonisht për parlamentin, për po. kuvendin? Ndërkohë shtatë faqet e tjera janë gratë për gratë, shkrime. U të jem unë aty brenda. E mund të jesh edhe. Të jesh se mos jesh, e meriton që të jesh. E po, e tmerrshme, për revistë është iniciativë vet Topallit? Vet Topallit, patjetër. Mirë, mirë çuna mirë, është fundjavë. Duhet nisur ndryshe. U sot është e premte. Sot është. Oh, sa mirë. Po hajde m'u duk sikur gjeta 10000 lekë në xhep që e kisha harruar. Tamam ashtu. Po ç'kemi, si jeni çuar një herë, t'i themi kësaj gocës më shumë. Edhe pse Blerina, Blerina si ishte trafiku tani mëngjes? Uh, trafiku ishte mos e pyet. Do ta bëjmë edhe këtë herë pas herë që trafiku është uh, sa. E kupton vetë nga prezenca ime gjithmonë në kohë në emisionin e mëngjesit. Mhm. Mm uh, ne vetë kemi bërë një kritikë ty. Mhm. Mm që je me vonesë. Do ta ah. mbledhësh? Apo dalësh fare Ja Juve ç'do bëni këtë fundjavë? Unë këtë fundjavë e kam punë njëherë se kështu kemi disa gazetarë që duhet të bëjmë disa punë të vogla për ta mbyllur një herë përgjithmonë mhm. ardhjen tek zyra tonë. A unë këtë fundjavë do e marr të qetë, shumë të qetë që në fillim, Mhm. Mbaroj disa punë të vogla të mia që më shumë i kam për punë kështu. Ke ndonjë libër Lendi si e quhet. Në përduar? Nuk kam aktualisht libër në përduar, po kam ca filma në përduar. Party do bëhet sot të premten? Është gjithë premten? Nuk e di, nuk e di, nuk është bërë lajmërimi akoma, që mos ah. bëj një kështu anonçim... Që të vijnë njerëzit edhe pastaj... Po, po, po do shoh, po pas pak e-mailin edhe do të them se çfarë. Okej. Këtu te gazeta Shekulli thotë zyrtar buxheti i Tiranës nuk rivotohet, procesi i votimit u hap dhe u krye normalisht me të gjitha kërkesat e domosdoshme ligjore. S'i merret vesh çfarë ndodh me këtë buxhetin? Unë më mirë te lajmet nga bota që janë uh, pa buxhet në fakt. Po shikoja për këtë djaloshin që fluturonte nga Dubai në Australi, i cili Uh, ishte 23 vjeç nga Melburni dhe ndërsa arrin në aeroportin e Melburnit, ë uh, duket qartë se pantallonat i ka tepër të ngushta që po mundohet që të fus diçka në në mhm. vend që lëviz në fakt në pantallonat e tij. ë uh, Çfarë ishte? Në xhepat e xhaketës i gjejnë dy vezë pëllumbash dhe pastaj mbas një kontrolli fare të lehtë, duket qartë që ka dy pëllumba të gjallë njërin në secilën nga tubat e pantallonave që ka veshur. Aty duke vdekur. Po, i ka mbajtur nga Dubai në Australi të mjerët pëllumba. Në si kanë marrë dinera brek. E gjë. S'bëjnë më për fluturim ato pëllumba. Po, Natyrisht. Hmm? Imagjino me 50000 pound britanik është gjoba për mundimin e kalimit të kafshëve të gjalla dhe për mundimin që ka shkaktuar dhe vetë pëllumbave. Po sigurisht. Ëm um, siç shprehet edhe Richard Janesko që është shefi i policisë së doganave uh, në Australi thotë që mundimi për të kaluar kafshët e gjalla apo shpendët e gjalla nuk është vetëm si të thuash brutal ndaj ndaj kafshëve, i mizor ndaj kafshëve që janë të gjalla mm -hmm. apo mhm. shpendëve në këtë rast, por është edhe Shkelje e ligjeve sepse dëmton shumë shpesh ndodhin këto gjëra që dëmtohet ambienti apo balanca ekologjike. Kaf kafshë për shembull që nuk duhet, kjo ka ndodhur mbaj mend me ca peshq nga Kina që mm, i kanë sjellë diku në Shtetet e Bashkuara, ndoshta edhe këtu në Shqipëri i hodhën këta peshqit në liqen për ashtu dhe u shumuan. Po, edhe ngordhën mm. gjithë peshqit e tjerë që ishin natyralë të zonës. Duan mjedis. Duan uh, mjedisin e tyre. E shoh që ka lajme nga Facebooku, ka lajme nga po, po. nga gjithë të tjerat që u interesojnë shumë dëgjuesve tanë. Unë mendoja që duhet që të përgatisim një temë interesante për të cilën të mund na dërgojnë um, mesazhe të ndryshme. Dje u çava duke dërguar mesazhe te Gazi. po, ja 4-5. Gjatë emisionit dua që t'i kujtoj dëgjuesit tanë, në qoftë se janë në dëgjim ditëve të enjte, Edhe të martave. Edhe të martave në orën 10 ka një program tek këto frekuenca 104.6 22 ora 22 ora 22 është gaz 51 uh, shumë interesant do t'ju interesojë një mënyrë uh, tjetër e të folurit të thënit e gjërave troçt është një këngë e fundit nga U2 Get on your boots quhet Mhm. Hipi çizmeve. Besoj se uh, neve jemi të parët që Besoj që jemi të parët fare. Biles ne, jo besoj po, ne jemi të parët. Po, ky është uh, singli dhe hiti i fundit nga U2, po e dëgjoni parësisht këtu në Radio Rock ora 7 e 58 minuta. Ky është Radio Rock. Shqiptar mos rri por duku. Gaz 51 Të martë dhe të enjte, ora 22. Inde, në Radio Rock. Çdo të mërkurë ora tetëmbëdhjetë. Ej, zë shumë mirë, ka shumë mirë zë. Okej. Okay. Ha, ta bëj prap? Mm, së dhe. Mind the Gap. Në 104 pikë gjashtë FM Thjesht Radio Rock Nuk të marr vesh fare se çfarë thua. Ma bën kështu me dorë, edhe s'e kuptoj se se ç'më thotë. Nëse kam një lajm interesant që vjen nga Rusia, për t'u shkëputur pak. Ndoshta duhet t'u kërkojmë të nderuarve, të dashurve, të shtrenjtëve, miqve, dëgjuesve që kemi kudo. Ora është 8 e 8 minuta meqë ra fjala. Ë, uh, sa kohë shpenzojnë në ditë në Facebook? Sa herë hyjnë në Facebook. Ose sa miq kanë në përgjithësi. Sa miq kanë, për shembull, kjo mund të ishte një pyetje e mirë. 069 20 84 436. A përdorni ndonjërën nga këto faqet interaktive. Cila është faqja juaj e preferuar? A ndodh që ta ndjeni se shpesh kur jeni për shembull duke pirë një birrë me miqtë apo një çaj apo ku di unë një kakao? Ëh, të ndjeni mungesën tani, ah sikur të isha në shtëpi tash të isha futur pak, kisha kontrolluar Facebookun apo të kisha kontrolluar high five-in apo diun se çfarë. Uh... Ose atë ndjesinë tjetër ku keni ndenjur me orë të tëra para Facebookut, keni dalë të pini një kafe me miqtë tuaj të ngushtë dhe keni kuptuar që bota është edhe jashtë zyrës apo dhomës suaj të internetit. Sigurisht. Çfarë është marrëdhënia juaj pra me internetin? Sa orë kaloni në ditë? Çfarë bëni? Ku shkoni? Ë, uh, gjitha këto mund t'i përgjigjeni me SMS të ndryshme 069 20 84 436 069 20 84 436 i mirëpresim uh, telefonatat ato SMS-t tuaja, dua të them. Kur të kthehemi mbas kësaj këngës që Altini po bën gati, ndërkohë do të marrim vesh se si uh, fshatarët rusë kanë vjedhur një kishë E, nuk kanë vjedhur ndonjë ikonë brenda kishës, kanë vjedhur kishën të gjithë, si godinë. Mm -hmm. Po dëgjoni Radio Rock, ky është programi i mëngjesit, ora është 8 e 9 minuta. Kthehemi tek uh, Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock. Ora Kishim është- atë Mhm. lajmin interesant, po më thoje për He, desha të thosha që kërkohet një kishë ortodokse ruse që mungon. Herën e fundit që është parë ka qenë në Korrik. No, atë është mungon si e ndërtesë? kanë zhvendosur komplet. Po. Të marrësh ndërtesën? Po. Ë ka dhe një shumë shpërblyese për atë që e gjen Që gjen nga kishën. kisha ortodokse ruse. Çfarë ndërtimi ka patur? Ka ndodhur e në fakt ky prifti ortodoks Vitali Ivanovo ë thotë që kisha ka qenë në një pjesë qendrore të Rusisë, jo shumë larg Moskës, dhe herën e fundit ka qenë ë në rregull në muajin korrik të vitit 2008 dhe qysh atëherë është zhdukur fshatarët e fshatit Kumanovo që ndodhet në verilindje të Moskës, mm -hmm. po ta marrim saktë, e kanë marrë edhe e kanë shitur godinën tullë mbas tulle. Wow. E kanë marrë dhe e kanë shitur ë uh, për 1 rubël tullën që i bie rreth uh, 30 lekë shqiptare. Mm -hmm për tullë, 30 lekë të vjetra shqiptare për tullë. Oh. Dhe e ka blerë një biznesmen i cili po ndërton, kjo ishte një godinë trekatëshe e mhm. kishës mm -hmm. ortodokse dhe Prifti Vitali Ivanova thotë që kjo është një blasfemi e rëndë dhe njerëzit që e kanë bërë këtë punë duhet ta kuptojnë që kanë bërë një mëkat tepër tepër të madh. Mhm. Vitali foli me policët, të cilët ishin duke hetuar humbjen e kishës është një godinë mbi 200 vjeçare, e cila nuk i kishte as ikonat brenda sepse këto ishin vjedhur me kohë, por tani mungon. po, tash i mungon plotësisht dhe ë uh, Është e kotë të kërkosh në, po, fakt sepse është shitur cop cop. Un po habitem ku ku ku mund të ketë qenë prifti ndërkohë që ata i hiqnin tullë pas tulle. Me thënë gjithë kishën. S'e ka vënë re prifti? Në fillim tha filloi të frynte. Po, pra. Te janë dhënë një një korrent. Nesër më se se pashmë. Sa më të varfër që të jenë njerëzit, aq më në rrezik ndihen kishat. Edhe pse në fakt me forcimin e shtetit rus për shkak të gazit natyror e këtyre rezervave energjetike që ka, duket sikur ka pasur një um, ringritje, rifuqizim të kishës ortodokse, qindra kisha të reja në fakt janë ngritur anekënd Rusisë vitet e fundit, megjithatë disa prej tyre zhduken pa lënë gjurmë. Mhm. Një lajm tjetër që është nga këto lajmet sensacionale. Hmm. Se ju mund të mendoni që ne ka kemi vetëm një botë, por në fakt shkencëtarët përllogarisin në fakt ekzistencën e 37964 botëve. Po si si kjo e jona? Jetë në kozmos është pyetja e madhe e shkencëtarëve, në ditët e sotme mund të jenë mijëra civilizime inteligjente. Sipas një shkencëtari nga Edinburgh, uh, kozmosi është i mbushur me civilizime inteligjente që mund të numërohen me qindra mijëra. Zbulimi i 330 planetëve të tjerë jashtë atyre të sistemit tonë diellor gjatë viteve të fundit ka bërë të mundur kristalizimin e mendimit se në hapësirë ekzistojnë edhe forma të tjera jete. Sipas një studimi të fundit, në galaktikën tonë ekzistojnë minimalisht treqind e gjashtëdhjetë e një civilizime inteligjente dhe maksimalisht tridhjetë mijë. Një mënyrë e tillë përllogaritjeje i ka çuar shkencëtarët në përfundimin se në kozmos, edhe jashtë sistemit tonë diellor e madje edhe galaktikës sonë, ekzistojnë 37964 civilizime inteligjente. Ja se si shprehet një shkencëtar edhe nëse ekzistojnë civilizime aliene, Nuk është e thënë që ne të kemi detyrimisht lidhje apo marrëdhënie me këto botë. Jeta në planetë të tjerë mund të jetë e ngjashme me atë në Tokë ose shumë më e ndryshme, por ajo çka duhet të fillojmë të besojmë me të drejtë është se nuk jemi vetëm dhe të vetëm. Mhm. Mm Ti beson që ka? Po se s'do kishte kuptim. Ti do ikje, do ikje nga planeti Shqipëri, të jetoje në planetin Mars për shembull? Po të më jepej rasti, do kisha qejf ta vizitoja. Altini në Mars dhe ndodhi të tjera në orbit. Do ishte në emisionin tjetër të gjithë. Po sigurisht. Në rast se të gjithë dëgjuesit e këtij emisioni do të sponsorizonin, secili të jepte nga një kontribut të vogël, ju premtojmë që do ta dërgojmë Altinin në Mars ose së paku në Hënë, mos ta nxjerrim nga nga Nga orbita. Duhet të duhet të fillosh të negociosh me Shqipërinë e Madhe. A mund të të lëshoj një gjëegjëzë për ata që i kanë qef? Po. Vetëm për ata që i kanë qef, ata që nuk i duan mund edhe ta harrojnë, megjithatë kjo është e thjeshtë dhe ndoshta ndoshta pak e rëndomtë, por po e gjetët hallall. Në rast se më ushqen, rritem kur më jep të pi, vdes. Kush jam? Mm. Në rast se më ushqen, rritem, kur më jep të pi, vdes. Kush jam? Kaktusi duhet të jetë. Kjo është gjëegjëza. Kjo është gjëegjëza, nuk është kaktusi. Nuk është kaktusi. Nuk është kaktusi. Kur më ushqen, rritem, kur më jep të pi, unë vdes. Kush jam? Ok, 069 20 84 436 069 20 84 436. A e dini juve? Dhe ti, sidomos, jo, dhe në fakt që të tre ne tani jemi duke veshur kufje. Ndërkohë që bëjmë këtë, Kam një lajm te gazeta Shekulli nga vjen dëshira për t'u zhveshur në publik. Hmm. Zhveshja në publik njihet si ekzibicion, ekzibicionizëm. Ekzibicion, ekzibicionizëm. Ekzibicionizmi është një çrregullim mendor që karakterizohet nga kompulsioni për të shfaqur gjenitalet ndaj një të huaji në mënyrë të papritur. Kjo është e zakonshme tek meshkujt, faktikisht unë dija se ishte edhe femrat. Jo, unë dija që në fillim që ishte vetëm tek meshkujt. Jo, unë dija që ishte gjithmonë te femrat, por ndo... është çështje ekzibicioni. ekzibicioni po. Por ndodh edhe tek femrat, të cilat e bëjnë kryesisht për të tërhequr vëmendjen. Ekzibicionizmi femëror i referohet kohëve të fundit të shekullit 20-21 dhe shpeshherë kjo lloj sjellje lidhet edhe me pritshmërinë, pra çfarë pritet të arrihet nga kjo sjellje. Kjo lloj sjellje bëhet dhe nga personat që kanë kaluar depresion apo në gjendje stresi të madhe. Njeriu kur është në depresion ka një reagim të tillë shumë të shpejtë, pavarësisht se kjo gjë nuk mirëpritet nga shoqëria. Duke qenë se sot zhveshjen e bëjnë artistët, këngëtarët, ky model është bërë tendencë. Dhe sipas një sondazhi online që ka bërë Gazeta Shekulli për atë zhveshjen që ka bërë zëvendësministri i Shëndetësisë, thonë sjellje normale ka marrë 122 vota. Wow. Sjellje jo normale 327 vota. E... dhe mund ta bëjë kushdo, por jo një qever, një qeveritar 203 vota. E, ma ia fusin kot tashi, dhe jo një qeveritar, pse qeveritari çfarë është kështu është? Çfarë është? Duhet të ketë një një funksion tjetër mendor, si duket. Të zhvishesh në një, një darkë me miqtë, ku duhet të shi? S'ka, si të gjitha kemi bërë. Të filma është, s'ka për është të kishë. Prandaj, dhe unë nga kjo që sapo lexove ti, arrita në konkluzion që nuk ka depresion edhe neurozë të rëndë në Shqipëri. Unë të falenderoj. Jo, fare, fare, fare. Sidomos verës nga bloku, hiç. Ti po. Të ka marrë malli duket. U, më zi e pres. Ja prit se në Tiranë ngrohet koha shumë shpejt. Edhe është interesant, ëh, çdo verë që vjen sa vjen seç nxehet më shumë koha. Edhe çdo verë shikon kështu modele të ndryshme veshjesh. Mm. Po gjithmonë tendenca drejt zhveshjes, jo drejt po, mbulimit. Po kuptohet, kuptohet. Është moda jon Italiano-turke. Italiano-turke. Ndërkohë që ju rrini të qetë në shtëpitë tuaja a vini punoni këtu në mëngjes, shikoni çfarë i ka ndodhur Tadiçit. Letër kërcënuese Tadiç. Do të paguash me një plumb në kokë. Beograd, presidenti Boris Tadiç ka marrë një letër në të cilën është kërcënuar me vdekje. Lajmi është bërë Sa kisha pa dëgjuar këtë do ta paguash me një plumb kokës, ha? Po. Po, sigurisht. Kjo gjë mos u tani. Shprehje shqiptare kjo. Jo, ne e kemi kaluar tashi çik më poshtë. Plumb. Po. Ky është shumë i fortë, se ishte ky që më bërtiste mua, juve tha flisni shumë gjatë, duhen më shumë po, këngë. Po tani ka filluar zhvilla ka lënë fare, nëse nëse e lë un kështu nuk nuk vë më këngë. Ore njerëzit duan të dëgjojnë, duan ta shkundin pak në mëngjes. Hajde shkundin. Un kam un kam dëshirë të dëgjoj një këngë, ndoshta jo tani pak më vonë. Okay. Sail away. Sail away, pa. Po. sail away. Atë? Ja, nga uh. David Gray. Ah, okay, në rregull, atë mund të ajo. Mund ta vëmë. E dini ju. Sa ishte nga Rihanna. Më kujtuat tani më që po flisim pak edhe për orbitën edhe uh, Altinin në Mars ose në mhm. Hën, mm -hmm. që do, unë betohem sot që neve do t'i arrim një farë mënyre të shkojmë në Hën ose në Mars, ti, ti, do shkosh. Ti po bileta është vetëm vajtje. normalisht si do shpëtojmë prej tij. Por uh, është një një histori me Sherlock Holmesin uh -huh. dhe Sherlock Holmesi ka pasur një asistent të vetin, Watsonin, mm -hmm. po, që e mbante gjithmonë gjithmonë me vete. Dhe një natë ata shkojnë në një udhëtim në mal, camping dhe bien të flenë në çadrën e tyre. Disa orë më vonë, uh, Holmesi, Sherlock Holmesi e zgjon Watsonin. Edhe i thotë, "Watson, shikoje qiellin mbi ne dhe më thuaj çfarë sheh?" Dhe Watsoni i thotë Shikoj një milion yje E çfarë të thotë kjo? I thotë Holmesi Dhe Watsoni mbasi mendohet një minutë I thotë Nga mënyra astronomike Mund të themi që ka miliona galaksi dhe ndoshta miliarda planete Nga ana astrologjike Kuptojmë që Saturni ndodhet në shenjën e luanit Nga ana e kohës, kuptoj që është ora 3 pa një çerek e mëngjesit. Nga ana teologjike, duket dhe është evidente që Zoti është i gjithëfuqishëm dhe ne jemi të vegjël dhe pa rëndësi. Po të flasim nga ana meteorologjike, duket sikur nesër do të kemi një ditë shumë të bukur. Po ty çfarë të thotë kjo? Watson, idiot, na kanë vjedhur çadrën. Shumë i përgatitur do të thonë Watson ishte ishte i habitshëm fare. Kur isha në Boston, ëm um, kjo këngë e njohur goxha është në Amerikë, edhe isha në një pub një natë. Unë thashë si nuk e kemi këtë këngë në radio. Dua ta marr, tua çoj çunave, gocave, dëgjuesve Shtatë shejtan ka bota, gjashtë han, pin, rri në Peqin. I shtati bredh nëpër botë e pushon në Peqin. Që çka më? A je në metro? Unë jam ky i shtati, thot Shkëlzen Dajzmaili, duke rrëfyer krenarinë e të qenit nga qyteti i vogël që ndodhet mes Rrogozhinës dhe Elbasanit. Dhe Shkëlzen Dajzmaili, është nënkryetari i bashkisë së Peqinit. Prit, dhe njëri nga 7 shejtanët e botës. Dhe njëri nga 7 shejtanët e botës. Thot femrat në lokale, jo, thot kështu ka qenë traditë dhe kështu vazhdon, por mos mendoni se ne i mbajmë femrat mbyllur, thot Dajzmaili për të justifikuar mospranimin e asaj që dikush tjetër do ta quante mungesë civilizimi. Uh -huh. Thot Peqinasit Prit, ka shumë respekt thot për femrat dhe shquhen për këtë. Asnjë nuk do të guxonte të vinte dorë mbi një grua dhe ka qenë gjithnjë kështu. Në fundjavë dalim me familjet, lëvizim e tjerë e tjerë. Gratë dalin, shkojnë tek njëra-tjetra, një peqinas familjen e ka të shenjtë. Ashtu, u them t'i gjejmë, u them t'i gjejmë një femër këtij, Ta fusë këtë djall në shishe. Po bre. Hm? Si ky është njëri nga shtatë shejtanët, vetëm një femër mund ta bënte këtë. Vetëm një femër mund ta fusë këtë djall në shishe. E pra, në qoftë se më ushqen unë rritem kur më jep të pi, un vdes. Kemi marrë një përgjigje ndërkohë, por nuk është e saktë. Bateria. Nuk është bateria. Thot Joana. Në rast se më ushqen rritem kur më jep të pi, vdes. Shumë e thjeshtë bateria, e kanë çuar jo. shumë shumë modern jemi, shumë teknologjik. Në bateri mendoni një botë ku nuk ka pasur bateri. Ë? Po. Ose diçka që është ca më thjesht se kaq, pa kompjuter, më bazike. Pa Facebook. Është diçka që ka ndryshuar jetën e njeriut, opa, më duket se e dhashë atë. Mhm. Por sidoqoftë prapë s'po më shkon asgjë në mend mua të paktën. Do të jetë mos është nuk e di ajo kalaja që bëhet jo, me jo, jo. me rërë në det se sa më tepër rërë t'i hedhësh ajo rritet edhe kur vjen uji ajo shkrihet mm. dhe humbet. Okej, okay, si formë? Ëh? Si si ide je je afër, por jo nuk është nuk është kalaja. Nuk është kalaja. Mesazhi tjetër që marrim thot, a ka të bëjë me memorien ajo gjë, gjëza? Jo. Jo, jo, jo. Jo, është është i rëndomtë dhe i thjeshtë. Mendoni pak më thjesht. Mhm. Mendoni mendoni njeriun prehistorik, mendoni çfarë çfarë ndryshoi. Çfar çfar na bëri? Çfar për çfarë bënim luftë dikur? Ëh, uh, më duket sikur e kam dhënë përgjigjen kur them për çfarë bënim luftë. Po po ta dish, ka qenë lufta prehistorike, lufta për për liri. Jo, nejse. Okej, okay, nuk ka të bëjë me memorien, më pëlqen edhe lufta për Okay. Për paqe. Mos e jepni, mos e jepni. Okay. Megjithatë nuk ka të bëjë me memorien, unë e shikoj se si dëgjuesja mund të mendojë që, okay, domethënë më jep të pi, unë bëhem tapë edhe s'mbaj mend asgjë ose kur më ushqen, Uh mhm. -huh. Por jo, është më thjesht se aq, më thjesht se aq. Kam një mesazh në fakt. A e gjeti? A e gjeti? E gjeti. Kush e gjeti? Zjarri Anora ka gjetur. Ah, oh, okay. Oh, kur më ushqen rritem, kur më jep të pi. Vdes, ah. vdes. Zjarri. Mm -hmm. Tani duhet të gjejmë, e shikon ç'na bëri? Duhet të gjejmë gjëegjëzë tjetër. Ç'na bëri ajo e gjeti. Aty po, ishte pra. qëllimi. Po qëllimi është mos ta gjejnë. David Gray me një këngë që mua më nuk e di, Ishte Sail Away David Gray në Radio Rock. Po dëgjoni Radio Rock është uh, dita zë fill, programi i mëngjesit, i çdo mëngjesi. A duhet që të gjejmë një gjëegjëzë tjetër, apo e lëmë me kaq për sot? A? Jo, jo, do e gjejmë. Ok, unë kam, uh, kam një lajm nga India, i cili më duket me të vërtetë, me të vërtetë interesant. Um, një doktor, 75 vjeçar, është futur më në fund në burg në Patna të mhm. Indisë, mm -hmm. pasi është akuzuar se në 25 vjet më parë ka pranuar një të themi çfarë është fjala për korrupsion kur jep mm. një bakshish, një ryshfet prej po ta marrësh me paratë shqiptare i bien rreth 40 lek ose 400 lek të vjetra. Mm -hmm. I ka marrë nga një pastruese e rrugës dhe i ka dhënë kësaj pastrueses një raport. Po po që i është dashur. Po. Ë ka qenë një çështje që për shumë vjet ishte ishte ngatërruar, ishte harruar në shtetin Bihar, ë të Indisë, një nga shtetet e Indisë, dhe më në fund në fakt ia ka dhënë këto në vitin 1985. Sa vjet i bie? 24 vjet? 24 vjet më po, parë. Po, 24. Ka marrë një ryshfet prej 400 lekësh të vjetra shqiptare. Po, me sa është dënuar si? Është dënuar me një vit burg. Është mjek. 75 vjeçar po, dhe mjek i biri i botës. Po, është dënuar në vitin 1992 me një vit burg, uh, pastaj ka bërë një apel dhe ka qëndruar jashtë Sistemi i drejtësisë thonë në Indi është i ngadaltë për shkak se ka shumë seanca dhe shumë njerëz nëpër gjyqe, mm -hmm. por funksionon në mënyrë të rreptë. ë uh, Doktori indian kishte menduar se meqë ka kaluar kaq shumë kohë dhe meqë ryshfeti ishte me të vërtetë diçka e vogël, sa për të pirë një kafe, mm -hmm. nuk do të dënohej ose nuk do ta kryente dënimin. Megjithatë, Ëm uh, gjykata ka urdhëruar që zotëria të merret dhe është hedhur në në në burg për 3 muaj. Është reduktuar pra uh, dënimi mm. me 3 muaj, megjithatë ky po vuan 3 muaj burg tani që ne flasim uh, për 400 lekë të vjetra që i ka marrë në vitin 1985 për të dhënë një raport një fshesaxhie e rrugësh. Në qëse do të hash me pak fjalë shko në Indi se, se atje edhe për një puthje. E, mua më pëlqen ky shembull, ja. Atje edhe për një puthje? Po. Çfarë? Si e ka gjetur Blendi që u puthën ata të dy? A çifti? Çifti. Po, po, ishin një çift që u puthën në, në rrugë edhe u gjobitën për uh, për shprehje publike të afeksionit, si ta themi tash, uau, shfaqje po. publike të të ngrohtësisë. Desha ngroh në burg, po kaloi një gjobë ti këtu më. E po si po. Interesante India. Unë do shkoja ta vizitoja, po të kisha mundësi. Unë dua të shkoj në Kinë. Ngordha për të. Po, edhe unë. Po, po. Edhe unë do doja. Shkoj faktikisht te lindja, Japoni, Kinë, Indi, Çin, Azi, komplet, Azi, po. po. Tajlandë, aty do të mm. shkosh ti, e di unë. Lëri këtë. Si që. Ndërsa unë kam dëshirë të vizitoj tempujt budist. Mm. Mos do t'i vjedhësh tullë mbas tulle edhe ti. Po, edhe t'i shes. E dini juve ishte një herë um, ishin dy dy dy miq. Mm, njëri quhej Berti, tjetri quhej Gimi. Mhm. Mm Kishin dalë për peshk bashkë edhe pinin avash avash. Në një moment Berti thotë, "E di çfarë Gimi tha, dua që ta ndaj gruan. Ka 6 muaj që nuk më flet." Edhe Gimi që ia kthen Dëgjo Mendoje mirë se Janë të rralla gratë që s'flasin Gjashtë muaj Unë nuk njoh ndonjë Edhe kur nuk flasin dërgojnë SMS Kështu Mënyra komunikimi Po duhet të jemi të hapur Duhet të komunikojmë vazhdimisht Ashtu e mm. Hajde, se nuk dua të këndoj. When it's over, is it really over? No, that's when I fall in love again. That's what the song says. Shumë dakord, shumë dakord, sa herë që mbaron, aty e ndjen që, oh, prit një sekondë. Se po fillon prapë më duket. Megjithëse ka ca njerës të cilët e kanë ndarë mendjen që kur mbaron, mbaron. Për shembull, uh, historia e një çifti, Që kishte një grua, ky që e bezdiste dhe ajo vazhdonte të fliste shumë, ishte. I tillë tip kishin vajtur për një për të kaluar pushimet në Jeruzalem. Mm -hmm. Dhe ndodh pikërisht në kohë që ishin në Jeruzalem që gruaja një mëngjes gdhihet e vdekur. Fatkeqësisht. Burri shkon atje dhe takon uh, varrmihësin uh, në Jeruzalem dhe flet me këta tek shtëpia funerale. Edhe këta i thonë që do të kushtojë 5.000 dollarë për ta marrë në avion trupin e të ndjerës ose mund ta varrosësh këtu në Jeruzalem për 150 dollar. Mm -hmm. Jo tha do ta marr me vete tha, 5000 dollar. Po mirë zotni si duash tha po do të kushtojë më shumë. Pse s'e varros këtu 150 dollar. Jo, nuk është puna atje, nuk është puna se s'dua unë tha të shpenzoj lekët a kursej, po Kam dëgjuar tha këtu tha që ishte njeri tha që u ngjall ditën e tretë e u ngrit dhe tha dhe nuk dua tha. Se kush e di. Sa i keq mo sa i keq. Ej, kam një kam një gjëegjëzë tjetër. Mm -hmm. Po e hedh kështu. Kush e gjen dot mirë, kush e gjen dot. Vuajnë njerëzit gjithë eh, fundjavën. Le ta le ta vuajnë deri të deri të hënën. Deri të hënën. Atëherë, Klara ka lindur më 29 dhjetor. Mhm. Mm Megjithatë, ditëlindjen e ka gjithmonë në verë. Okay. Klara ka lindur, ka lindur në 29 dhjetor, por ditëlindjen e ka në verë, si është e mundur? Ka gjithmonë në verë. Mm. Duhet të jetë në këto vendet ku dimri, ku dhjetori është verë. Por, por gjithmonë. A, duhet të jetë kjo? Duhet të ketë lindur në këto vendet ku në Australi. Ku ku bën gjithmonë ngrohtë? Ku dimri nuk është nuk është dimër si tek ne, por është verë. A di, si ja ja prit një sekondë ta shoh. Do edhe një herë. Okej, këtë do ta ruajmë këtë klipin. Do ta ruajmë. Kjo ishte. Në këto vendet ku dimri nuk është dimër si tek ne, por është verë. Atëherë, do të thoja që ndoshta Klara ka lindur edhe në hemisferën e jugut. Po, dhe po jeton Në një vend ku dhjetori nuk është dimër si po. tek ne, po është verë. Mund të them që është afrikane. E gjeta? E gjeta. Oh. E gjeta. Shumë mirë. Edhe nuk është detyra jote që t'i gjesh këto. Këto po, janë për dëgjuesit sabotatore. Eh, i vë dhe këmë. E mo Blendi, ti gjithmonë femrat i gjejnë gjëegjëzat e emisionit. Ej, nuk jam kontra. Jo. Ti më përgjigjesh edhe pse unë nuk të pyes asnjëherë. Çfarë jam? Ti më përgjigjesh? Ti më përgjigjesh edhe pse unë nuk të pyes asnjëherë. Çfarë jam? Këtu do më duhet të mendohem pak. Ti më përgjigjesh edhe pse unë asnjëherë nuk të pyes, nuk të bëj pyetje. Megjithatë, ti më përgjigjesh. Çfarë jam? Radio dore. Radio dore, jo. Absolutisht ia fut kot fare tash. Di. Jo. Vetja po s'besoj të jetë kaq. Jo, absolutisht. Okej. Është send. Nuk është send, nuk është gjë e gjallë, megjithatë ti më përgjigjesh edhe pse unë nuk të pyes asnjëherë. Kjo ishte goxha ndihmë që dhashë. Po mirë, zotri, në Ora? planetin Mars, si si flisni me orën juve? Si përgjigjesh orës? Po ja, e shoh unë gjithmonë tregon kohën ajo edhe pse unë s'e pyes asnjëherë. Po, si është tregimi i kohës nga ajo përgjigje nga ana jote? Pse është me zë ajo që thotë? Më ndërto pak një skenar kur ti i përgjigjesh orës. Po e pyes unë orën për shembull sa është ora? Jo. Ha. Po pra po e pyet. Në pyes. Duhet të të pyes të ty ora. Ah. Sendi thotë, ti pa. Po. më përgjigjesh. Ti Altin përgjigjesh, edhe pse unë nuk të pyes më buri dhe. Kush është? Makina e shkrimit. Jo, ja, jo. Po ha një herë edhe ti. Kush i përgjigjesh një makinë të shkrimit? Po i përgjigjem, unë shkruaj vetë çfarë dua aty. Ajo nuk më pyet asnjëherë. Mm. Çfarë sendesh mbani me vete për ditë? Celularin. Ah, pra, drejt. Edhe si më përgjigjet kështu me një gojë. Pse qesh? U deshtoj vetëm ajo çfarë se tani për ditë. Shiko, të kënaqur edhe të dehur nga kënaqësia që ia dolëm t'i gjenim me pak ndihmë po edhe vetë gjatë gjëzat sot, Mhm. po e mbyllim emisionin dita zë fill për këtë javë edhe për këtë ditë. Ritakohemi dhe ridëgjohemi bashkë të hënën në orën 7:30. Not seeing is your fault, although you could have done more.